بعبر التوحيد ستوديوس تقديم تد الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على شرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيز مجاهد أكبر برادرlar bugungi o'tadigan darsimiz jihodni hajdan afzalligi haqida. Xo'p, mana <clears throat> shu kunlarda Zulhijja oyida turibmiz. Mana hayitga ham 1-2 kun qoldi, inshaalloh. Xo'p, dunyoni har tarafidan hozirda shu kunlarida haj amalini bajarishlik uchun musulmonlar keladilar. Millionlagan musulmonlar Makka Mukarramaga, Madina Munawvaraga haj amallarini o'tagani keladilar. va millionlagan musulmonlar mana bu kunlarda ya'ni haj amallarini qiladilar va jumladan haj amallarini amallarni asosiy amallardan bo'lmish Arafat kunida ular millionlagan musulmonlar go'yoki qiyomat bir ko'rinishi bo'ladi, bir yerga jamlanadilar. Hammalari jamlanib, ular peshin namozdan to kechgacha, shom vaqtigacha nima qiladilar? Alloh subhanahu va taologa duo qiladilar. Arafa kunida. va mana shu kunda duolar ijobat bo'lishiga haqida va mana shu kundagi amallarni darajasi haqida hadislar bor va mana shu kunda Alloh subhanahu va taolo hojilar gunohlarini kechirishligi haqida ham nima hadislar bor Xo'p, endi mana bu, ya'ni ko'rinish, mana bu mashhad, ya'ni hozirgi vaqtda ana shu Saudiya Arabistonida Makka va Madinada millionlagan musulmonlar yig'ilishligi va ularda ihrom kiyib yurishligi, oppoq ihromlarni kiyib yurishligi va hammalari labbayka Allohumma labbayk aytib yurishliklari, takbirlarda aytib yurishliklari insonni jo'shitadi. Masjidda millionlagan insonlar masjidlarga to'planishligi insonni qalbini albatta jo'shitadi. Va tabiiyki, u yerlar bizni nimalarimiz, bizni muqaddasot, muqaddasotlarimizdir. Bizi asosiy, ya'ni musulmonlarni go'yoki balki ta'bir joiz bo'lsa yuragidir u yerlar. Ya'ni eng aziz yerlari Makka va Madina. Ha, Makka da Alloh subhanahu va taoloning uyi bor, Baytulloh bor. Ha, Madinada Muhammad alayhisalom mana Masjidi Nabaviy bor. U yerda Muhammad alayhisalom butun dunyoga ana shu yerdan tavhidni da'vat qildilar, ana shu yerdan mujohidlarni butun dunyoga tarqatdilar, ana shu yerdan turib jihod haqidagi oyat hadislarda aytgan edilarki, ana shu hadislar sababli siz bilan biz mana shu jihod maydonlariga kelgan edik. Xo'p, ana shu albatta tabiiyki demoqchiman, ana shu Makka Madinaga borishlik bu siz bilan bizning ham armonimizdir. Biz ham u yerga xohlaymiz. Lekin bizlarni ana shunday buyuk bir ibodatdan Alloh taolo farz qilgan haj ibodati, ya'ni qodir bo'lgan insonlarga farz qilgan mana shu ibodatni biz ham xohlardik, orzu qilardik. Lekin biz mujohidlarni ana shu yerga aksar mujohidlar bora olmaydi hozirgi kunda, ularda ushlab qolgan narsa nima u? Jihod u. Ya'ni men mana shu o'rinda, ya'ni bizni ham qalblarimiz o'ksaydiki, ya'ni biz xohlamagan insonlar emasmizki hajni. Haj umrani xohlamaydigan yoki biz Makka Madinani xohlaydigan xohlamaydigan insonlar emasmiz. Biz u yerlarni xohlaymiz. Biz ham ana shu yerlarga borishni orzu qilamiz, lekin bizlarni ana shu yerlardan ushlab qolgan narsa nima bo'ldi? Alloh yo'lidagi jihad bo'ldi. Va mana bu vaqtda yana u yerdagi millionlagan insonlar yig'ilganda inson mana bu yerda insonni kuyukish, ya'ni yaxshilik bir hasadi bo'ladiki, men ham ana shu ibodat qilsamida, men ham ana shu masjidda haromlarda bo'lsamida deydi. Va inson mana shunday qalbi shunaqa bir o'kinib turgan bir vaqtda Alloh subhanahu va taolo tarafidan va uni payg'ambari tarafidan shunday bir oyat hadislar borki, hatto jihod hajdan afzal amal ekanligi haqidagi oyat hadislarni o'qib, mujohidda ko'ngil ko'tariladi. ko'ngli ko'tariladi. va Alloh subhanahu va taologa hamdlar aytadiki, Allohim senga hamdlar bo'lsin dedi. Ya'ni mujohidda hattoki hojdan afzal qilgan Alloh subhanahu va taologa hamd sanolar bo'lsin dedi. Ha u yerda millionlarga musulmonlar yig'iladi. Haqiqatni ko'rsiz inson yig'iladigan bir holat bo'ladi. Inson qalbingizdagi iymonlar jo'shib yig'ilasiz insonda. Va men shaxsan o'zim ham rosa borgim kelyapti-da. Rosa hojga borgim kelyapti. Rosa ali alam qiladi, borgim keladi. Kerak bo'lsa hatto shiyalar boradi, qarang. Hozirgi holatda alamki, kerak bo'lsa Oysha roziyallohu anhoda Oysha onamizni haqorat qiladigan shiyalar boradi, Makka Madinaga boradi, ruxsat berib qo'ygan. Saudiya murtad hukumat ochib qo'ygan ularga. Boraveradi ular, hajni qilaveradi, umrasini ham qilaveradi. O'zlarini bid'atini ham, shirkini ham qilaveradilar. Ularga ochib qo'yilgan. O'zim ko'zlarim bilan guvohlari bo'lganman. Muhammad alayhisolam masjidlarning atroflarida o'zlarini yo Ali, ya Husayn, ya Hasan deb, ya Hasan, ya Husayn sig'in etganlarini. O'zlarining shirkini qilaveradilar. yoki hattoki Karimov ham borgan bilasizlar hatto Karimov ham borgan murtad hukumat ochib beraveradi yo'l yoshlar ham boryapti hatto ya'ni muhammad alayhissalom sahobalari ham ana shu hajga borishni qattiq orzu qilardilar madinada lekin bora olishmasdi dastlabda fath bo'lgungacha u yerda abu jahldek mushriklar kabani aylana olardi lekin bular aylana olmasdi vaholik aslida bular haqliroq edi kabani aylanishlikka bular ana shu yakka ollohgagina sig'inayotgan bu musulmonlar edi Ular lekin bora olmasdi. Muhammad alayhisalom hatto qarang, Abu Bakr, Umar, Usmonlar Hudaybiya sulhi bo'lgan yilida nima bo'ldi? Qaytib kelishdi. Haj qilish olmadi, qaytib kelishdi. Lekin ya'ni haqli bo'lmagan insonlar qarardi. Ya'ni bugungi kunni ham qarangki, aslida olib ko'radigan bo'lsangiz, mujohidlar haqliroq emasmidiki shu shiyalardan ko'ra? yoki boshqa fosiqlardan ko'ra yoki zolimlardan ko'ra haqliroq emasmi deyiladi. Zero o'yladi Ka'bani tavof qilishlikka yoki haj amallarini, umra amallarini qilishlikka. Lekin mujohid borsincha albatta qamaladi. Mujohidlik umri qolsa qamaydi. Qarangda, Xo'p, endi mana shu vaqtda qalbimizni o'kinib turgan vaqtda demak nima bo'ladi? Bizni mana bu ba'zi bir oyat hadislarni keltiramizki, u bilan bizni ko'ngillarimiz ko'tariladi. Ha, Alloh subhanahu va taolo go'yoki bizni qalbimizga xotirjamlik beradi mana shu oyat hadislar bilan. Ya'ni mujohidning ko'ngli ko'tariladi mana shu oyat hadislar bilan. Xo'p, mana jihodni hajdan afzalligi haqidagi hadis Payg'ambar alayhissalom Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qiladi bu hadisni. U kishidan so'raldiki, "Ayyul amal afdol?" Amallarning afzali qaysi? Amallar, ya'ni solih amallar bor. Alloh subhanahu va taolo solih amallarga buyurgan. Mana shu solih amallar endi bir-biridan afzalligi bo'yicha farq qiladi. Ya'ni amaldan bo'lgan maqsad riyo bo'lish kerak emas. Ya'ni insonlar meni hoji desin yoki insonlar meni mujohid desin emas. Ya'ni Allohga qurbat hosil qilish kerak. Ya'ni siz qaysi amalni ko'proq suyish kerak mo'min odam, qaysinisini Alloh ko'proq yaxshi ko'rsa. O'shanga ko'proq harakat qilish kerak. Xo'p, hadis bo'yicha nima deyilyapti? degan afzali qaysi? Desa, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdilar iymonu billahi va rasuliga, Alloh va rasuliga iymon keltirishlik. Birinchi iymon, aqida, tavhid turadi. So'ngra qila sumamada, so'ngra qaysisi yo Rasululloh deyildi. U kishi aytdiki, al jihadu fi sabilillah, Alloh yo'lida jihad dedi. Avvali iymon, aqida, undan keyingisi Alloh yo'lida jihad. Bu afzal. Va uchinchisi nima deganda summa summa qila sumamada, yo Rasululloh keyingisi qaysi amal deganda hajj mamrur, qabul qilingan haj dedi. U ham hamma haj emas, balkim qabul qilingan haj. U hajiki riyosi sum'a bo'lmaydi, Alloh uchungina qilinadi va Alloh uni qabul qiladi. Mana shu haj keyin 3-o'rinda turadi. Demak, amallar afzaliyat jihatidan ham jihod birinchi muqaddam keldi, hajdan oldin keldi. afzaliyat jihatidan ham va muhimligi jihatidan ham Ibn Taymiy aytgandaqa jihod ayni bo'lgan vaqtda iymondan keyingi darajaga chiqadi deganida. Ro'zadan ham, hajdan ham hammasidan muqaddam bo'ladi deganida. Iymondan keyingi darajaga chiqadi. Hatto bir kishini deydi hajga borishlikka mablag'i yetadi, lekin jihod farzandi dushman kirib keldi deydi. Ha masalan Shomdagi bir musulmonlar dushman kirib keldi yoki Asad bilan qattiq jang ketyapti u yerda. U jihod qiladimi yo hajga boradimi? Jihod qiladi. E, Afg'onistonda musulmon nima qiladi? Jihod qiladi. Bizdagilar nima qiladi? Jihod jihod farzaynmi? Farzayn. Dushman dushmanlar bizni yuvimiz ichib turibdi. Shuncha jang ketyapti. U qachongacha musulmonlarga men hayronmanki, agar oldin Suriya bilan ketiladi, hajga bilasizlarmi yerdan? Turkiya, Suriya, Iordaniya, Saudiya. Endi osmondan uchadi bu uylar. Uchishyapti. Nimaga? Suriyada jang bolayapti da Ha bu qachongacha unaqa qilaveramiz? Qochib yuramiz jihoddan. Yerda jang qilsa osmondan uchib, osmonda jang qilsa yer tagidan o'tib yuraveramizmi? Shunda bir bir hajga borgan elimizda bir falastinlik bir qori birodarimiz aytgan edik, Falastindan kelgan ekan o'sha yili. birod shu qara deydi. Biz borgan yil taqriban 7-8 million odam bor hajda deilgan edi. 7-8 million odam tasavvur qilyapsizmi? Shu odam qaytayotib deydi, 7-8 million odamlar musulmon birodarlar deydi. Qaytayotib bittadan tupursa ham deydi, jang qilish emas, tupursa ham Falastindagi Izra Izraildagi yahudlarni tupurgisini cho'kib o'lib qolsa kerak ular deganda. agar hammasi tupurib qo'ysa ham bittadan degan ya'ni demoqchiman hozirgi vaqtda musulmonlar ham bilishlik kerak ya'ni asosiy Alloh subhanahu va taolo hajdan bo'lgan maqsadda nima edi Allohga yaqin bo'lishlik Alloh rizosini topishlik Allohning rizosi bo'larmikinki siz ana shu oyoq tagida surat shuncha yosh bolalarni qo'shib hammasini urib qonga beratursa, uni ustidan o'tib ketib nariyoqqa borib turibsiz. O'zi bir marta, birinchi marta borsa ham mayli edi hajga, farz bo'lganda. Nechinchi marta borilyapti? 10 marta, 15 marta borayotganlar bor. Kim ko'p borishlikka borayotganlar bor. Ashir pulini, o'sha ketayotgan masrafini jihodga bersa bo'lmaydimi? Ha, ana shu yerda Suriyadagi jihodga e'tibor. Mayli bo'lsa Afg'onistonga e'tibor bermadinglar. Suriya oddiy yer emasdi. Shom haqida shuncha hadislar bor edi-yu. Ber Shomga yordam ber. Xo'p, sen Afg'oniston haqida sen san hadislar yo'q desang, bir Shom haqida shuncha fazilat haqida hadislar bor-ku. Umar ibn Hattob roziyallohu anhu mana aytadiki, u kishi aytadilar, haj qilinglar. Ya'ni mu'minlarga xitob qildi minbarda. Ey mu'minlar, haj qilinglar, chunki u Alloh buyurgan solih amaldir, ammo jihod undan ko'ra afzaldir dedilar. Va yana Abdullah ibn Umar roziyallohu anhu ham aytadiki, u kishining o'g'li aytdilarki, Alloh yo'lidagi bitta jangga borishlik dedi, nafl bo'lgan haj, ya'ni farz bo'lmagan, nafl bo'lgan 50 ta hajdan afzal dedilar. Allohu akbar qarang, 50 ta nafil hajdan afzal. Alloh yo'lida bitta jangga borishlik. Yana mana Ahmad ibn Hanbal rahimahulloh u kishining oldida jihod haqida gap ochilindi. Jihod haqida gap ochilganda yig'ladida va aytdiki, haqiqatda dedi, men shuncha kitob o'qigan bo'lsam dedi, jihoddan ko'ra afzalroq biror bir amal men ko'rmadim dedi. Jihod, g'azot, ribotdan ko'ra afzalroq amal men ko'rmadim dedi. Shu kishi hatto alloma odam nima qildilar? Yig'ladilar va tan olib aytdilarki, jihoddan ko'ra afzal amal yo'q dedilar. Xo'p, mana <clears throat> salaflardan ham bunga misollar keltiramiz. Yana Zirod ibn Amr rahimahulloh bu kishi aytadiki, men dedi o'zimga jihodda lozim tutgan kishi edim dedi. Jihod maydonlarida yurardim, jihod qilardim, ribotda turardim dedi, murobit edim dedi. Bir kun dedi, men qasd qildimki, men ham hajga boraman. haj qilib olgandan keyin bir yo'l shu yerda qolaman Makkada. Ka'bani atrofida yashayman, ibodat qilib yashayman, hayotimni endi ibodatda ana shu yerda o'tkazaman deb niyat qildim dedi. Va shunda keyin <clears throat> xayrlashmoq uchun Isoq ibn Abu Firavnni oldiga keldim dedi. Abu Firvan oldiga kelgan vaqtimda u kishi aytdiki, "Qay ketyapsan?" deganda o'zimni niyatimni aytdim dedi. Men shunaqa bundan keyin hayotim shu Ka'batullohda shu ziyorat qilib, Allohning Ka'basini, Baytullohni nima qilib, tavof qilib, ana shu yerda ibodatimni o'tkazaman men ham endi jihod qildim ribot qildim qo'limdan kelgancha endi zerikdim yerlardan dedim deydi deganda shunda u kishi aytdiki ey ziror dedi seni maqsading ollohni rizosi dedi ha ollohni rizosi ey ziror dedi sen ko'ngling istagan narsaga qaramagin sen dedi sen olloh istagan narsaga qaragin sen qalbing nimani istasa uni qilib ketmagin sen sen olloh istagan xohlagan narsaga intilgin ey ziror bilmaysanmi deyapti rasululloh sollallohu alayhi vasallam hayotida bir marotaba haj qilgan lekin hayoti davomida g'azot qilib o'tgan dedi. Hatto yoshlari katta bo'lgan paytlarda ham jihodni tark etmaganlar. Ya'ni hayoti davomida qancha marotaba g'azotlarga qatnashganlar. Va yana bilmaysanmi deydi, sen agar haj qiladigan bo'lsang, bitta haj va umraning savobini olasan, haj yoki umra qilsang. Lekin sen agar jihodda bo'ladigan bo'lsang, butun hojlar savobini olasan, deyapti. Chunki deyapti, bitta insoniyatni oxirida mu'minlardan bitta mu'minni qutqarishlik avvalgi mu'minlarni qutqarish bilan, ya'ni odam alayhisolamdan shu seni davringacha bo'lgan mu'minlarni qutqarish bilan barobar deyapti. Sen deydi ana shu jihod maydonlarida ribot qilishing sababli ular ana shu hojlarda deydi bemalol hajlarni qiladilar. Ularda eson omonlik, ularda shunda tinchlik bo'ladi. Chunki oyat borki, "Vala ula nasi ba'dhum bi ba'din" Agar Alloh taolo insonlar ba'sini ba'sini daf turmaganda, oyatda shunday keladiki, ya'ni masjidlar, madrasalar, hattoki yahud nasoralarning ibodatxonalari vayron bo'lib ketgan bo'lar dedi. Ya'ni ular ana shu hamma masjidlarni, madrasalarni vayron qilib yuborgan bo'lardi. Lekin Alloh taolo ana shu mujohidlar sababli nima turar ekan? Zolimlar zulmini tiyib turar ekan. Kofirlar shular mujohidlar bilan o'rnashib qolar ekanda, keyin endi musulmonlar bemalolroq ibodatini qilib, bemalolroq ilmlarni olar ekan. Shularda ham deyapti, hammasini ajrsinga kiradi degan ekan. Xo'p, va yana degan ekan, bu kishi aytgan ekan, Tavrot, Injil, Zabur, Qur'onni nechta harfi bo'lsa, har bir harfincha senga ajr bo'ladi inshaalloh degan ekan. Chunki degan ekan, sen mana shu ilohiy kitob bo'lmuş Qur'onni oliy bo'lish uchun jang qilyapsan degan ekan. Har bir harfi, har bir oyatni oliy bo'lish uchun jang qilyapsan, senga shuncha ajr bo'ladi inshaalloh degan ekan. Ya'ni u shunday gaplarni gapirdiki deydi, sen shu islom dinini ravnaqi rivoji mujohillarni qoni bilan bo'ladi va hokazo shunga o'xshagan gaplarni gapirdi gapirdi deydi hattoki meni qalbim erib ketdi deydi bo'ldi men dedim deydi <laughs> jihod maydonlarida lozim sizlarma dedim deydi allohu akbar ho'p yana nu'man ibn bashir roziyallohu anhu bu kishi rivoyat qilib aytadiki bir kun deydi rasululloh sollallohu alayhi vasallamni minbarni oldida o'tirgandim deydi ya'ni juma kunida deydi juma kunida o'tirishgan muhammad alayhissalomni kelishini kutib o'tirishibdi xutbaga shunda deydi odamlar baxsib ketdi oldimdagi odamlar deydi bittasi aytdiki deydi men islomga kirdim islomga kirgandan keyin endi men bitta eng afzal amal deb bilamanki bitta amalda u amal hojilarga suv berishlik dedi hojilarga men suv beraman ya'ni makka rosa issiqda rosa issiq o'sha suv aytilyapti u rosa issiqni qiynab turgan vaqtingizda suv olib kelgan odam qanaqa ko'rinadi ko'zingizga eng yaxshi amalda haqiqatdan yaxshi amallardan u Shu men dedi shu hojilarga suv berib yuraman dedi. Hayotim davomida shuni qilaman, boshqa amalga e'tibor bermayman dedi. Eng afzal shu amal deb bilaman dedi. Ikkinchisi aytdiki, men islomga kirdim, endi men dedi nima ikkala masjidda, ya'ni Makka bilan Madinaning masjidlari ta'miri bilan shug'ullanaman. Masjidul Haromni ta'miri bilan, uni go'zallashtirish, tozaligi bilan va uni obodonchiligi bilan shug'ullanaman. Shu amalda eng afzal amal deb bilaman dedi. Haqiqatan afzal amallar bu amallar ham. Ya'ni bu amallar ham solih amallar, unda shubha yo'q. Ya'ni u u masjiddagi Muhammad al-Islomdan hadis borki, bir rakat 100 ming rakat yuradi. Makkada Makkada Makkadagi Baytulloh bor bo'lgan masjidda o'qishlik, Masjidul Haramda o'qilgan namoz. Bir rakat 100 ming rakat yuradi. Madinadagi bir rakat 1000 rakat yuradi. Ya'ni u ulug' masjidlar. Mana shu masjidda men xizmat qilaman deyapti. Yomon gap aytmayapti. Ikkalasi ham yaxshi gap aytyapti. Uchinchisi aytki, ikki oylar aytgan gapdan ham dedi, hamma aytgan gapdan ham dedi, jihod afzal dedi. hokazo bir biri bilan bahslashayotgan vaqtda Umar ibn Hattobni Umar ibn Hattob ularni koyidida aytdiki, bas qillaring dedi. Tortishmalaring dedi. Hozir Muhammad alayhissalom kelsa, so'raveraman dedi. So'ngra Muhammad alayhissalom keldida minbarga tushdi. Ana shu vaqtda Alloh subhanahu va taolodan oyat nozil bo'ldi.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 Ya'ni ular eng afzal amal shu amal deganidir. Sizlar hali deyapti shunga teng qildinglarmi? Yo'q deyapti Alloh subhanahu va taolo. La yastavun indalloh Alloh huzurida teng bo'lmaydilar. Ya'ni Allohning huzurida mujohid bo'lgan bandalar bilan mujohid bo'lmagan bandalar teng bo'lmaydi. Ya'ni Allohning huzurida bunday emas. Sizlarning nazdingizda bu narsa afzal bo'lsa ham, lekin Alloh nazarda bu afzal emas. U bu yerda Alloh subhanahu va taolo istifhom istinkor qilyapti. Savol berib inkor etyapti ularda. Ya'ni shunga teng qildinglarmi deyapti. Shunga tengroq narsa bo'lsa ham bu savol bo'lmasa kerak edi. Demak, ancha farqi bor. Bir narsani ba'zan savol bilan inkor qilasiz. Shunga teng qildingmi deysizda. Hmm. Shu amalni kichkina amal shunga teng qildingmi deganda chiqyapti go'yoki oyat oqimadan. Ya sizlar deyapti shu demak hojilarni sug'orish edi, masjidlarda masjidul haromda obod qilish edi, Alloh yo'lida, ya'ni Allohga oxirat kuniga iymon keltirgan va Alloh yo'lida mujohid bo'lgan, jihad qilganga teng qildinglarmi deb Alloh taolo inkor etyapti. Yo deyapti, bu teng bo'lmaydi. Alloh zolim qavmlarni hidoyat qilmaydi. Allazina amanu iymon keltirgan va hajaru hijrat qilgan va jahadu fi sabilillah bi va anfusihim Alloh yo'lida mollari bilan, jonlari bilan jihad qilganlar a'zamu darajatan indalloh. Alloh huzurida eng buyuk darajada mana shu insonlar deyapti. Bundan afzal amal yo'q. Eng afzal amal, eng buyuk darajada insonlar mana shu sifat egalari. Qaysi qaysi sifat Birinchisi, birinchisi iymon keltirgan. Ya'ni tavhid, ahli tavhid, shirkdan qutulgan, iymonga kirgan, ha, haqiqiy iymonni lazzatini totgan va iymonni taqozo etgan amallarni qiladi vatanda. Ana Alloh subhanahu va taolo qarang, hayotimizni Alloh taolo ko'rsatib qo'yadi bu yerda. Iymon keltiradi, tavhidga amal qiladi, shirkdan qutuladi. Qolganlarni ham shunga da'vat qilgandan keyin nima qiladi? Keyingi bosqich va hajaru, ular hijrat qiladilar. va hijrat qiliblar, demak Turkiyada, Rossiyada yoki u Yevropa yerlarida yoki Saudiya Arabistonida bironta yerga joy topib ibodat qilib qolmas ekan. Uni davomi bor ekan uni. Hijrat qilgandan keyin va jahadu fi sabilillah. Alloh yo'lida ular jihad qiladilar. Bi anwalihim, mol dunyosi bilan ham va anfusihim, jonlari bilan ham. Ular mana mana shunday insonlar a'zamu darajatan indalloh. Allohning huzurida eng buyuk darajada. va ulayka humul faizun. Mana shu bandalar, mana shunday kimsalar, ular najot topganlar mana shular. Haqiqiy yutuq egalari mana shu insonlardir. Yubashshiruhum robbuhum birahma. birahmatin minhu va ridwan va jannatin lahum fiha naimun muqim va robbilari ularning robbilari o'zi tarafdan bo'lgan rahmatni mana shunday sifat sohibi bo'lgan bandalariga Alloh subhanahu taolo o'zini rahmatini bashorat qilib beradi va o'zini roziligini bashoratini beradi va o'zi tarafdan bo'lgan ularga doimiy bo'lgan ne'matlar unda bo'lgan ko'plagan jannatlarda Alloh subhanahu taolo nima qiladi ularga bashoratni beradi. Mana shunday sifat egalariga. Xolidina fiha abada. Ular mana shu jannatlarda mangu qolajaklar. Innalloh indahu ajrun azim. Albatta Allohning huzurida buyuk ajr bordir. Buyuk ajr bu Allohning huzuridadir. Xo'p, albatta mana bunday <clears throat> oyatlar mujohidni nima qiladi? Uning qalbini qalbini nima qiladi? Qalbimizni yupatadi, o'kinchlarini va ruhiyatimizni ko'taradi. Demak, Alloh subhanahu va taolo mana shunday yerlarga bizlarni boshlab qo'ydi, birodarlar. Mana shunday jihad maydonlariga Alloh taolaga olib kelib qo'ydi bizlarni. Alloh subhanahu va taolodan so'ranamizki, Alloh taolo jihad maydonini bizga sobit qadam qilsin va fathlar bilan ana shu Makka Madinaga Alloh subhanahu va taolo Muhammad alayhisalom fath bilan kirib borgandaqa kirib borishni Alloh subhanahu va taolo nasib qilsin. Ya'ni bu yerlarni kofirlardan tozalab, inshaalloh payg'ambar alayhisalom nima jaziratul arabdan mushriklar chiqaringlar deganda mushriklarni najas oyoqlarini ana shu Makka Madinadan ham bugungi kunda Saudiya Arabistoni bilan mashhur bo'lgan yerlardan ham chiqarishni Alloh subhanahu taolo nasib qilsin. Alloh subhanahu taolodan so'raymizki, hammamizga mana shu narsada tavfiq bersin. Shuning uchun mana shu o'rinda hoji birodarlarimizga ham biz gaplarimiz aytgan hoji birodarlarga aytamizki, Arafat kunlarida duo qilinglar haqlarimizga. Ha? haj haj amallarini qilishlikda asnosida duo ijobat bo'ladigan paytlari bor. Arafat kunlarida, Mino tog'larida, Muzdalifalarda haqlarimizga duo qilinglar. Ikkala haramda haqlarimizga duo qilinglar. Alloh subhanahu va taolodan haqlarimizga nusrat so'ranglar. Alloh subhanahu va taolo mujohidlarga yordam berishini so'ranglar. Chunki mujohidlar ustingizda haqlari bor. Alloh subhanahu va taologa haqlariga ko'p ko'p duo qilinglar va Muhammad alayhisalom mana aytganidek sahih hadisda jangga chiqqan paytda ham aytgan ediki, orqamizda shunday bir qavmlar borki, bizlar qaysi so'qmoqqa, qaysi bir yerlardan, vodiylardan o'tmaylik, ular biz bilan birga degan edi. Ya'ni biz bilan ajrda ular barobar degan, sherik degan edilar. Chunki habasahumul uzr, ular uzr ushlab qolgan degan edi. Ular jihodga chiqish niyati bor edi, lekin ular kasal edi yoki boshqa uzrlar bilan ular qolib qolgan edi. Lekin ularga jihodda bizga qaysi ajr bo'lsa, ularga ana shu ajr bo'ladigan. Biz ham inshaalloh hajdan umid qilamizki, ajrdan biz ham nima? hajga borishni orzu qilardik. Biz ham u yerda qalbimizdan sevamiz, xohlaymiz, lekin bizni ushlab qolgan jihod. Bizni jihod ushlab qolgan mujohidlardan. Shuning uchun biz bora olmayapmiz yo'llarga. Lekin mana shu biz uzrimiz sababli Allohdan so'raymizki, mana shu o'zi farz qilgan haj amalini ham ajrini Alloh taolo siz bilan bizga ham Alloh subhanahu va taolo nima qilsin? Nasib qilsin Alloh subhanahu va taolo. Oldingi salaflar hayotiga qarasangizki, ular juda bir insofli bo'lganki, Alloh rozi bo'lsinki, o'zidan ko'ra bir afzal amal qilayotgan insonlar bo'lsa ularga nisbatan ehtiromi bo'lgan va ular ularga nisbatan hech qachon adolatsizlik gaplarni ular nima qilmagan gapirishmagan ya'ni ular demoqchimanki haqqi yerki rijollar bo'lganki salaflar o'zlari agar nariga qarshisidagi odam to'g'ri bo'lsa uni to'g'ri deya olgan o'zi xato bo'lsa xatoman deya olgan agar qarshisidagi odam o'zidan afzal bo'lsa afzal deya olgan o'zi undan ko'ra pastroq darajada bo'lsa pastroqman deya olgan ya'ni ular fojili yo'liga o'tishmagan ular mard dedi ular Mana shunday bir mardlikka bitta misol keltirib beramanki, Abdulloh ibn Muborak degan bir olim odam o'tgan, muhaddis olim o'tgan. Bu kishi ham ilmda o'ziga lozim tutgan, ham jihod maydonlarini o'ziga lozim tutgan edi. U bu kishi haqida Muhammad ibn Ibrohim aytadiki, bir kun men dedi, u kishi bilan dedi, shu jihod maydonlarida birga edim dedi, men ham hajga borgim keldi dedi, haj payt mavsum edi dedi, hajga borish uchun izn so'radim dedi. Ha boraver dedi, faqat dedi, bitta xat bor, bir birodarim bor Fuzayl ibn Yoz degan, shunga berib qo'ygin dedi. Shu xatni berib yuborgan unga deb berdi. Va bu kishi dedi, jihod maydonlarini tark etib, ya'ni ana shunday e'tikoflarga uzlatga chiqib ketib, insonlardan chekiga chiqib ketib, shu ibodatga berilgan insonlarni ham karh ko'rardi dedi. Yoqtirmasdi dedi. Jihod maydonlarini tark etib, shu insonlardan tashqari chiqib ketgan yoki Makka Madinaga borib, ibodatga berilib yotgan insonlarni nima qilardi dedi? karah ko'rardi deydi, yoqtirmasdi deydi. Ana shu ana shu vaqtda ikki haram obida Abidul Haramayn deb laqab olgan Fuzal ibn Niyoz degan kishi bor edi. Bu kishining do'sti edi. Fuzal ibn Niyoz ikki haram obidi deb nom olgan. Rosa ibodat qilardi u kishi. U kishi ham ahli ilm inson bo'lgan, olim inson bo'lgan, obid inson bo'lgan. Xo'p, mana shu insonga xat yozibordi. U xatni ichida mana bu mashhur she'r bor edi. Bugungi kunda nashidalar ham aytib chiqilganki, Mana buni o'zbekcha ma'nosi Makkadagi ibodat qilayotgan obid birodarga berib yuboryapti hatto jihod maydonidan Abdulloh ibn Muborak. Ey ikki haram obidi, sen bizlarni ko'rganingda edi, ya'ni jihod maydonlarini ko'rganingda edi, o'zingni ibodatda o'ynayotganingni bilgan bo'larding. Subhanalloh qarang, agar sen o'zi Makkada ibodat qilyapti, U o'ynab yurmayapti u. U Rossiyada yurmayapti u hozirgilarga o'sha. Yo vatanda yurmayapti u, safo qilib yurmayapti u, savorni savor yurmayapti u. U u nima qilyapti? Bir rakat 100 ming rakatga teng keladigan Makka da ibodat qilyapti inson. Kechasi kunduzi ibodat qilyapti, hatto ibodat shunday ko'p qilganligidan musulmonlar unga Abidul Haramayn, ikki haram obidi deb laqab berishgan edi. Mana shu insonga yozyapti, hatto qarang. ikki haram obidi, ya'ni Makka bilan Madinani, ya'ni Muhammad rasululloh masjidi. U masjidda bir rakat, ming rakat keladi dedik. Ikki masjidda ibodat qilayotgan mashhur olim obidga aytayaptiki, ey ikki haram obidi, sen bizlarni jihod maydonidagi holatimizni ko'rgan bo'lganingda edi, sen o'zingni ibodatda ibodat emas, balki o'yinlayotganligini bilarding, deyapti. Va kimningdir yanoqlari ko'z yoshlari ila yuvilsa ana shu makka madinada atrofingdagi obidlarda yoki o'zingni kimlardadir ko'z yoshlari shu yanoqlardan yoshlar oqayotgan bo'lsa deydi bizning bo'g'izlarimizda qonlarimiz bilan yuvilyapti deyapti tomoqlarimizdan hattoki nima bo'lyapti qonlar oqyapti qanchadan qancha birodarlar bu yerda zahmiy bo'lyapti qonlar oqyapti senlarda yosh oqayotgan bo'lsa bizda qon oqyapti ham Alloh uchun ko'z yosh oqyapti Mujohidlarki nima kim uchun? Alloh uchun qon oqiyapti. Ham yosh oqiyapti, ham qon oqiyapti. Xo'p, yoki ularning otlari botilda charchasa, bizning otlarimiz tonggi hujumlarda charchaydi. Ha, u hozirgi vaqtda mashinalari botil yo'llarda, ularda e, o'yin kulgilarda charchaydigan bo'lsa, bizniki Allohning yo'lida, tonglarda, tong saharlarda, jihod maydonlarida otlarimiz charchayapti. xushbo'y hidlar sizga bo'lib, mayli biz uchun tuyoqlar changi. Xushbo'y atirlar sizlarga bo'lsin, xushbo'y hidlar sizlarga bo'lsin. Mayli bizga shu sassiq <laughs> hidlar bo'lsin, qarang. ular qani qanday naqadar to'g'ri gaplar, a? Juda shiringoh yerlardan Qarang-da, bu yerlarda haqiqatda xuddi ko'rib turgandek bu kishi ham she'r yozayotgandek-da. bu g'uborlar atirlardan yaxshiroqdir biz uchun deyapti. O qiymat 100 dollar, 200 dollar atirlardan yaxshiroq. U atirlar shirin to'g'ri, lekin hali oxirida javobi bor. Bu dunyoda hali nima qilib yurgan. Lekin bu g'uborlar payg'ambar sollallohu hadis keladi, hozir buni ham she'rda aytadi. Payg'ambarimizning so'zlaridan bizga yetib kelgan haq so'z aslo yolg'oni yo'qdir. Hargiz jamlanmaydi. Ot tuyog'i changlari-yu do'zax olovini tutuni bir inson dimog'ida. payg'ambar alayhisolamdan sahih hadis borki, hech qachon ikkita g'ubor jamlamaydi degan. mo'min mo'min kishining dimog'ida ikkita chang hech qachon jamlanmaydi. Alloh yo'lidagi g'ubor bilan jihoddagi otlardan bo'lgan chang bo'lsin yoki o'zimizda bo'lgan chang bo'lsin, ana shu Alloh yo'lidagi chang bilan nima jamlanmas ekan, do'zax tutuni changi jamlanmas ekan. Bu haqida sahih hadislar bor. Mana shuning uchun biz rozimiz deyapti, mana shu changlar bizda bo'laversin. Mana shu sassiq hitlar bo'lsa ham mayli bizda bo'laversin. Alloh yo'lidagi bu hitlar biz tushirindi. Ro'zadorda og'izda hid, badbo hid keladi, lekin Allohga nima? Eng suyimli hid. Chunki Alloh yo'lidagi hitda u. demak jihod maydonida ustalarimiz aytgancha muaskarlarda ham chang bo'lsa ham yudirmaydi ustozlar. Chunki Alloh yo'lidagi changlarda u. U Alloh yo'lidagi u kirliklarda u. Shunga o'rgan degan maqsadda sizga yudirmaydi muaskarlar hamda. Endi shunga siz rohatlaning, ya'ni Alloh yo'lida men hattoki saspetizdan Alloh yo'lidasiz. Rohatlaning. U sizga xishirin tuyulsin. U ancha-muncha dunyodagi 1000 dollarlik atirlardan shirin u. Fransuzcha atirlardan shirin u. nima bo'lsa ham u shirin deb bilingda o'rasani. Yana qo'limizda Haq taolo kitobi yolg'on aytmas. Shahidlar o'lmaydilar deya haqni so'zlari. Ha, shahidlar o'lmaydi deb Alloh subhanahu va taolo aytgan. Alloh subhanahu va taolo shunday ko'ngillarimizni ko'targandir. Va Alloh subhanahu va taolodan <clears throat> so'raymizki, bizni Alloh taolo mana shu jihod maydonida Alloh taolo sobit qadam qilsin. Bizga ham Alloh subhanahu va taolo ana shu o'zini yo'lida hidlat hidatib, a? Alloh subhanahu va taolo o'zini yo'lidagi mana shu changlarni o'zimizga tottirsinki, shu changlar sababli Alloh subhanahu va taolo jahannamda tutunlarni bizga harom qilsin Alloh subhanahu va taolo. Xo'p, yana mana shu o'rinda aytib o'tamizki, shu gaplarimiz yetib borgan birodarlarga ham hajga ham qayta qayta borayotgan yoki umraga qayta qayta borayotgan yoki ana shu yerlarda o'zlariga lozim olib saudiya arabistonida yoki ana shu yerlarda yashayotganlarga ham gaplarim yetib borgan har bir birodarlarimga aytaman u yerdagilarga ham hey birodarlar deymizda bir gap aytamanda ularga oysha roziyallohu anhudan rivoyat qilgan hadis endi haqiqatni achchiq gapirish kerakda oysha roziyallohu aytyaptida imom buxoriydan rivoyat qilgan hadisda qarang yo rasululloh deyapti biz jihoddan ko'ra afzal amal ko'rmayapmiz deyapti yo savolni qarang yo rasululloh biz jihoddan ko'ra afzal amal ko'rmayapmiz deyapti e, oysha roziyallohu savol beryapti chunki muhammad alayhissalom shunaqa tarbiya bergan ediki sahobalariga ular jihoddan ko'ra afzal amal ko'rmasdi ular ko'rmasdi mana hozirgi yuqoridagi gapni ham unutibman fuzay ibn yozib shu xat kelganda shu mana bu she'r kelganda ko'zidan yanoqlaridan yosh oqdi va aytdiki birodarim abu abdurahmon ya'ni abdulloh ibn muborak to'g'ri aytibdi u mendan afzaldir dedi qarang Erkak edi ularda. U paytda birodarlar bir narsaga urg'u berishga jihod farz kifoya edi. Farz emas edi. Hozirginchalik ayollar muslimalar bunaqa tajovuz bo'lmagan edi. Bugungi kunda Qur'oni Karimga unaqa kofirlar jur'at qila olmagan edi. Muhammad alayhisolam karikatura qilmagan edi. U u paytda xilofat bo'lgan, xalifali bo'lgan. U vaqtda jihod farz kifoya bo'lgan. Mana shu vaqtda bo'lib Fuzayl ibn Niyoz vaqtda odamlar jihodga da'vat qilgan odam bo'lgan. Shu odamga shuncha vaziyat Abdulloh muborak. Lekin u odam nima deyapti? Nomardlik yo'liga o'tmayapti. Qarang, sen mendan pastsan, unday demayapti. Sen mendan afzalsan deyapti. To'g'ri aytdi deyapti. Va jihod haqida bir qancha hadislarda yozdi afzalligi haqida o'zidan. Abdulloh ibn edi. Alloh akbar ular erkaklar bo'lgan. Vaholanki gunohkor inson emas, lekin erkak bo'lgan, qarang. Farz kifoya bo'lsa ham hatto tan olyapti. Lekin bugungi kunda nima bo'lyapti, qarang. Bugungi kundagi erkaklar nima qilyapti bugungi kunda musulmonlar? Jihod maydonidagilar u Fuzal ibn Niyozga xat yozmayapti, balki tashqaridagilar bizga xat yozib qo'yapti. nima qilib yuribsan jihod maydonida deb umringni o'tkazib deb sen afzalsan demayapti ular bizga yana tanqid qilib qo'yyapti qarang vaholanki afzal amal edi salaflar ahmad ibn hambal yig'ladi bu kishi mana yig'layapti yana bu yerda oysha roziyallohu anhu berayotgan savolini qarangda savolini tushunsan tushunmayapsizmi yo rasululloh biz deyapti nima jihoddan ko'ra afzal amal ko'rmayapmiz yo rasululloh deyapti undan afzal amal ko'r Allohga bir kishi banda Alloh taolaga ibodat qilgandan keyin Alloh yaxshi ko'rgan narsasiga qiziqishingiz kerakmi Ya'ni Alloh subhanahu va taoloni sevsiz, Alloh sevgan amalga qiziqasizmi? Qaysi amal Allohga suyimliroq? Oysha roziyallohu anha u kishi nima bo'lgan? Alloh subhanahu va taologa haqiqiy qullaridan bo'lgan. Alloh subhanahu va taolo haqiqiy cho'rlaridan bo'lgan. U onamiz aytayaptiki, hatto ibodat qilib qalbi qanoat hosil qilmayapti boshqa ibodatlardan. Qarang, yo Rasululloh deyapti, biz deyapti jihoddan ko'ra afzal amal ko'rmayapmiz. Biz ham jihod, biz ham jihod qilamizmi deyapti. degan. Xuddi shu endi Oysha roziyallohu mana shu savoldan keyin payg'ambar alayhi aytdilarki, yo'q dedi, eng afzal jihod, ya'ni ayollar buni sharhida keladi, ayollarning eng afzal jihod bu haj mabrur dedilar, qabul qilingan haj dedilar. Hmm. Ya Ibn Majah rivoyat qilgan hadisda bo'lsa, ya Rasululloh ayollarga ham jihod bormi bizga ham dedi. Biz ham jihod qilamizmi deganda, jihod bor, lekin sizlarda jangi jang, ya'ni jang bo'lmaydigan jihod bor dedi. U haj bilan umra dedi. Demak bu xotinlarda jihod bu. Bu erkaklar emas u. u qayta qayta haj umra qilaverish kerak emas u u xotinlarni jihodi u bu xotinlarimiz borsin ekan unga tushundinglarmi bu erkaklarni jihodi qurol bilan bo'lar ekan u tushunyapsizlarmi ya'ni demoqchim 8 million inson hozir mana men borgan yilda 8 million 10 million odam hajda bor deyilgan edi bir birodarimiz aytgan ediki haqiqat haj haqida ikki dona oyat bor farzli haqida yiliga 10 million 10 million odam boradi jihod haqida 100 ta oshiq oyat bor nimaga jihodga unaqa uyg'ot chiqilmaydi Mana aytib o'tganimizdek Ramazon oyi kelsa, butun dunyoda hamma ilmlilar ham minbarlardan boshlaydi. "Ey, Ramazon tutinglar, Ramazon tutmasanglar manaqa gunoh tutsanglar manchachi." Albatta to'g'ri. Haj kelsa haj haqida boshlaydi. Hozir hamma islomiy kanallarda oching haj haqida gapiriladi. Hamma saytlarda oching haj haqida gapiradi. Chunki hajda fazilat haqiqatda to'g'ri bo'lsa, lekin jihod ham Allohning farzi-ku. Jihod haqida yuzlagan oyatlar bor ekan-ku. Ya ayyuhan nabiyyu harridil mu'minina alal qital. Ey payg'ambar, mu'minlarni jangga qiziqtiring deb Muhammad alayhisolamga Alloh buyurgan edi-ku. Shu Muhammad alayhisolamga qiziqtirishga buyurgan edi-ku. Qolgan ilmlarni qiziqtirish kerak edi. Xuddi hajga qiziqtirgani kabi jihodni ham qiziqtirish kerak edi. U har yili, ya'ni qayta-qayta umraga, har yili qayta-qayta hajga kelsa, qayta-qayta umra qilishda ajrlar aytiladi ularga. Aytish kerak, "Yo, erkaklar, u yerda Suriyadan jang bo'lyapti." Yana aytib o'tamiz. Qachongacha sizlar yerda jang bo'lsa, osmonda uchasa, osmonda jang bo'lsa, yerda o'tasa. Shu vaqtgacha odamlar to'g'rimi, birodar? Mana bu bola ham Suriyada bo'lgan. Qachongacha shu vaqtgacha hojilar nima bo'lgan? Hammasi Suriyadan o'tganmi? Nima bu yili osmonda o'tyapti hammasi? Chunki Suriyada jang bo'lyapti-da. ilmlisi ham boshqasi ham chunki jang bo'lgan yerga kirish mumkin emasda musulmonlarga go'yoki shunaqa bo'lib qolganda hmm. tushunyapsizmi ha subhan birodaringizku ber unga yordam ber nima bu gaplar nimaga aytilyapti shayx abdulazim aytyapti butun muhaddislar fuqaholar hamma ulamolar ittifoq qilgan ijmoiy masala bu ijmo qilishganki agar dushman bir g'arich musulmon yerga kiradigan bo'lsa jihod farzayn bo'ladi bu vaqtda jon bilan mol bilan jihod qilish har bir musulmon va muslimaga ham farzayn bo'ladi bu vaqtda Bu vaqtda hattoki ulamolar ittifoq qilishganki, iymondan keyingi darajaga chiqadi jihod. Hozir hamma yordam berish kerak bu yerga. Demak, xotinlar jihodni qilib yura olmaylik. Yillar qayta-qayta qilib, qayta-qayta bitta yana hoji, hoji, hoji degan 10 ta 10 ta hojini yozdirib yurib bo'lmaydi ekan bu narsa. Uni uni pullarni Alloh yo'liga berilik endi. Berilik ekan. Hop, sallallohu alayhi rasulina Muhammadin va ala alihi va sahbihi va sallam. www.sodiqlar.info